Ja som a divendres i això vol dir que aquest és l'últim programa de la setmana. Aquest cap de setmana sembla que tothom s'ha posat d'acord per realitzar algun o altre esdeveniment. Avui us parlarem de les consultes populars sobre la independència que es realitzaran diumenge a la ciutat de Barcelona. A l'hora d'aquí uns moments connectarem amb la Mireia Gutiérrez desplaçada a l'espai Antoni Miro Peris on es farà la primera exposició artística del Centre d'Art Social Comunitari dels voluntaris de formació de la Casa de les Aigües. També hem de dir que demà es farà el Buen Pas Jam Festival que enguany es realitzarà al barri del Bon Pastor després de l'èxit assolit l'any passat a la Trinitat Vella. Per altra banda, continua la Festa de la Filosofia a diferents centres cívics de Sant Andreu i a la nau Ivanov també demà realitzarà un esdeveniment sense precedents com és el VR Conference amb la intenció d'unir art i societat civil. Una nau Ivanov que també acollirà el cinquè cicle Fem Música amb perspectives de violí a quatre mans, Reugenio i els tres porquets posaran punt final a les seves respectives representacions al Sant Andreu Teatre i es comença a veure en perspectiva l'inici del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques.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 La columna vertebral del dispositiu està encapçalada per grups regionals a l'Arro, Àrea Regional de Recursos Operatius, que planifiquen les actuacions que ha de durar a terme cada ABP. A través de les seves unitats de seguretat ciutadana uniformades i de paisa i els agents d'investigació, fruit del treball de darrers anys amb batudes i escarcolls als barris més problemàtics, els Mossos tenen plenament identificades les bandes més importants que es mouen actualment per Barcelona. N'hi ha cinc, Latin Kings, Nietas, Trinitarios, Bloods i Black Panthers. Les dues primeres, tot i que l'Ajuntament de Barcelona les va convertir en associacions, continuen tenint excisions de membres que participen en fets violents. El seu radi d'acció és a tot Barcelona, explica el, so el sotsinspector francès Xavier Sancho. La resta de bandes tenen orilla dominicà. Entre els trinitaris estan situats a la zona nord, a barris com la Trinitat, a partir d'aquesta a part d'aquesta banda, els Mossos tenen detectats diversos grups de menors que quan noten pressió policial canvien de districte. I parlem ara del Buen Pas Jam Festival, del qual us dèiem ja en titular, que realitza aquest cap de setmana al barri del Bon Pastor. Demà dissabte de 10 del matí a 10 de la nit a la Llosa de Bon Pastor i al costat del Mercat del Bon Pastor al carrer de Sant Adrià número 154 podreu gaudir del festival Buen Pas Jam. Demà tindràs més de 12 hores de festival cultural urbana amb competicions, exhibicions i tallers gratuïts i totalment participatius de streetball, skate, boarding, parkour, street dance, popping, hip-hop, breakdance, human beatboxing, DJ i grafit. A més, a la tarda hi haurà batalles d'estil llura 2x2, batalles de gais i tot el dia concerts d'artistes coneguts i menys coneguts de l'escena emergent del hip-hop de Barcelona, Catalunya i de tot Espanya. El Buen Pas Jam vol ser un espai de trobada entre els joves lligats al món de la cultura urbana i al mateix moment proporcionar el bar, el eh, promocionar el barri de Bon Pastor, on va arribar el metro fa mig any. L'entrada és completament gratuïta. Molt bé, i continuem parlant d'altres informacions arribades a la nostra redacció, com és aquesta consulta sobre la independència que triplicarà el número de taules de votació que el referèndum que es va fer de la Diagonal. Des de la plaça Catalunya, al vell mig de Barcelona, fins a la plaça de Valvidriera, tocant la Corcelora, uns 350 punts de votació ompliran aquest diumenge la capital catalana amb motiu de la consulta sobre la independència. La plataforma Barcelona Decideix, tenint en compte el baix percentatge de tot aconseguit a les altres ciutats grans com Tarragona, el 5%, a Terrassa, un 11%, vol tenyir els carrers de la ciutat d'urnes per evitar una consulta invisible. El mapa dels 347 taules de votació triplicarà els punts que es van instal·lar a Barcelona durant una setmana per la votació en la consulta de la transformació de la Diagonal, 108. A més, el contrast també es dona en el tipus d'espais, a la consulta de la Diagonal, les urnes estaven en equipaments municipals com centres cívics, biblioteques, casals o mercats, mentre que Barcelona decideix no va tenir permís per fer servir dependències municipals, ja que els tribunals ho havien considerat il·legal en consultes precedents. Pel que fa a Sant Andreu, s'hi habitaran 40 taules de votació i pel que fa a la Trinitat Vella, l'associació de veïns restarà oberta per a aquells que vulguin dipositar la seva papereta. Els espais triats pels organitzadors són jocs de pas correguts, com estacions de metro, places i mercats, i les seus d'associacions de tot tipus. En parlarem avui en aquest programa amb les, els organitzadors d'aquesta consulta. Doncs sí, els organitzadors d'aquesta consulta que ja tenim aquí amb nosaltres i també volem parlar de la lluita perquè la Meridiana no sigui una autopista urbana. A la llista de problemes de l'Associació de Veïns de la Sagrera se situarà en primer lloc la pacificació pendent de l'Avinguda de la Meridiana. Assenyala amb contundència el president Josep Barbero. La via ha millorat en els seus últims anys, però els veïns lluiten des del 2007 perquè deixi de ser una vegada una autopista urbana, encara que amb la velocitat formalment limitada a 50 50 km per hora, que parteix absolutament en dos el barri. Una cosa és el costat de la muntanya de l'avinguda i una altra de diferent el costat del mar. I passar d'una a l'altra requereix determinació, explica el dirigent veïnal. L'entitat demana que el carril bici que ara transcorre entre obstacles constants, contenidors, parades de bus, per la vorera lateral se situa al centre dels carrers de circulació, L'accident mortal ocorregut quan un cotxe va embestir vianants que se esperaven a la mitjana per travessar hauria de fer canviar d'opinió l'Ajuntament, diu Barbero. Molt bé, i de la Sagrera ens n'anem cap a, una mica més amunt i anem cap a Congrés Indians perquè avui es farà la presentació del vídeo d'aquest barri. Avui a les 7 de la tarda, al local de la a Uba Congrés Indians al carrer Felip II 222 podreu gaudir del vídeo que du per títol la transformació d'un barri i una entitat. Ha estat elaborat per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Congrés Indians. I del Congrés Indians ens anem cap a Can Fabra i hem de dir que, malauradament, avui és l'últim dia de l'exposició 25 anys de Màquina Baja. És així i el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins avui l'exposició 25 anys de Màquina Baja. Ramon Tosas, més conegut com Ibà, Eh, es un dels máximos exponentes del humor gràfic, incisiu, trencador y sobretot ácido a casa nostra. Colaborador de Barrabás o El Papus, al 1986 va a comenzar al seminari al semanari el, jueves, on a de historias de la puta mili va a concebre la serie Máquina Baja, amb crónica de un chorizo de barri de seus colegas y va reflecteix las miserias humanas amb un to sarcàstic i punyet i una virulencia cupiladora. alhora que recrea un llenguatge popular que va incidir directament en la parla quotidiana del carrer. Amb aquesta crònica d'un chorizo de barri i dels seus col·legues, Ivan reflecteix les misèries humanes amb un to sarcàstic Bueno, eh, una altra vegada eh, tornem a repetir que avui és de 10 del matí a 9 del vespre i l'entrada és completament gratuïta, així que aprofiteu per, per anar-hi i anem una mica cap al Bon Pastor, cap a l'altra banda de Sant Andreu, i allà trobem doncs, que es realitza una escola de bàsquet. El barri de Montpastor té una llarga tradició de bàsquet. Les escoles i associacions de mares i pares volen potenciar aquest esport tot oferint una activitat de bàsquet oberta a tot el barri. És per això que en el marc de la Pla de Barris i amb el suport i la coordinació de la Federació Catalana de Bàsquet s'ha creat l'Escola de Bàsquet del Bon Pastor. I per què el bàsquet? perquè és una fantàstica font de diversió i salut, però també pot ser una gran eina educativa, ajudant a les nens i a les nenes a fer amistat, a afrontar reptes, a seguir unes regles, a competir netament, a esforçar-se en equip, en definitiva fomentant-se tot compartint. L'escola ofereix una activitat setmanal de bàsquet per a nens i nenes del barri d'entre 5 i 2 anys perquè puguin aprendre a jugar, entrenar i fer partits sense perdre la perspectiva educativa, la quota mensual d'inscripció a l'escola de bàsquetbol és de 10 euros. Eh, si voleu més informació, adreceu-vos a la secretaria del vostre centre escolar. Demà, de 9 del matí a 2 del migdia, se'n farà l'acte de presentació a la pista de l'Escola Bon Pastor, al carrer Sant Adrià 134 i als jardinets del carrer Sant Adrià, eh, que està a prop del metro. Hi haurà inflables, jocs, cistells de bàsquet de 3x3 i bueno, activitats per tothom i, a, a més, gratuïtes. I anem acabant ja el nostre primer bloc informatiu. Parlem de la Festa de la Filosofia que es realitza als barris de Sant Andreu. Els equipaments de Sant Andreu treballen en xarxa i ens volen fer reflexionar en aquest any internacional de la joventut al voltant de les expressions de la cultura urbana amb toc d'exposicions en els diferents centres cívics i equipaments culturals al voltant del grafit, l'skate, el hip-hop, el breakdance, el street dance, formes i maneres diferents que els joves tenen d'expressar-se. Fins demà dissabte podreu visitar les següents exposicions. Expressions de la cultura urbana al Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard del 3 al 4, el món de l'skate i el bogging, breakdance al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada 36, el món dels espais, grafit, al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre 24, l'art urbà vist com un còmic, al Centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay 116, skate, breakdance, hip-hop, grafit, diferents expressions d'art urbà, i imatges del Trinillam, 2010. Al Casal del Barri Congrés Indians, al carrer Manigua 25, street dance, popping, les noves danses dins l'art urbà. Al Centre Cívic Baró de Viver, al Passeig Santa Coloma 110, algunes expressions d'art urbà. En el marc de totes aquestes exposicions, demà es farà el Festival Buen Pas Jam, a la Llosa del Bon Pastor. El projecte, el projecte que l'any passat va revolucionar el barri de la Trinitat Vella arriba a Bon Pastor. I acabarem el nostre primer repàs d'informacions a la nau Ivanov, que, tal com hem dit al principi, aquest cap de setmana s'hi realitza el B-Art Conference. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dissabte entre 12 del migdia i 12 de la nit la B-Art Conference. La B-Art Conference uneix art i societat civil. El leitmotiv Goodbye Crisis, en el qual es reflexiona al voltant d'un canvi necessari si està produint en la societat actual. L'accent estarà en les diverses conferències que es dictaran i l'art estarà representat mitjançant performances, exposicions i concerts. Aquesta primera edició és la llavor d'un projecte de reflexió i a praxi que s'instaurà de manera permanent a la cosmopolita ciutat de Barcelona. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre primer repàs de notícies del dia d'avui. I ara el que farem doncs, serà una petita pausa, però no marxeu perquè d'aquí una estona doncs, podreu conèixer el que hem parlat al principi, les diferents consultes sobre la independència que realitzen els diferents punts del barri del districte de Sant Andreu. Això serà d'aquí uns moments, fem una petita pausa i tornem tot seguit. Mai diguis mai o oh mai Desenganxa't de terra i puja't a l'espai. Vols que t'ensenyi a volar? Posa't al meu costat, perquè des d'aquí dalt tot es veu més clar. De què tens poc vine a volar? Buscant el camí més llarg per arribar més tard a casa. Oh, els ulls són boles de cristall que marquen el teu estat. Mai, no diguis mai un mai, mai, no diguis mai un mai, mai, no diguis mai un mai, mai, no diguis mai un mai. no Mai diguis mai o mai, desenganxa de terra i puja a l'espai. Vols que t'ensenyi a volar? Mou-te d'aquest sofà, recorda aquell instant que vas esclatar. No esperis més temps que volar. Les lletres són papers mullats no em surten prou masses paraules. Oh, oh. I jo no puc seguir tocant. Anem pensant en fins on mai, mai, no diguis mai un mai. Mai, no diguis mai un mai. Mai, no diguis mai un mai mai, no diguis mai un mai. arribar més tard a casa. Oh, els ulls són boles de cristall que marquen el teu estar. Mai, no diguis mai un mai. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs nosaltres, després d'aquesta petita pausa, continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que tenim dues vies de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 933456454, i també tenim el nostre mail, que és informatius arroba rtb-migfm.com. Aquest dos, aquestes dues vies de contacte perquè, doncs, si ens voleu fer arribar els vostres dubtes, queixes, suggeriments i fins i tot doncs, la vostra opinió en aquest programa. I avui doncs, realment seria un tema important perquè vosaltres hi participéssiu, perquè del que volem parlar és d'aquesta consulta popular sobre la independència de Catalunya que s'organitza aquest diumenge a la ciutat de Barcelona i en concret també doncs, parlem de la, la consulta que es realitza a Sant Andreu i a la Trinitat Vella. I per parlar-ne doncs, tenim en Josep Jordà, molt bon dia. Hola. Aviam... Hola tenim possibilitats de poder-ho escoltar bé. Sí. Hola, ara, bon dia. Ara sí, veus? solucionat els problemes tècnics, així de ràpids anem nosaltres. I de, sí. també tenim amb nosaltres a Rosa Ballà, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquéssiu eh, aquesta consulta popular sobre la independència, d'on sorgeix mm -hmm. i quines són doncs, eh, les intencions doncs, de, per posar en marxa aquesta consulta. No? Sí, a eh, aquesta consulta, va, la idea va sorgir a Arenys de Munt, uh -huh. al mhm. setembre del 2009, que és on es va convocar en primer lloc, i bé, respon a la, a la, a la necessitat, que, que bueno, és la idea genial d'algú que va dir, bé, la muntem nosaltres o muntem, mm. Uh -huh. demanem nosaltres l'opinió de la gent sobre aquest tema, perquè se'n mm. Uh -huh. parla mhm. molt, però no hi, ha, no hi ha ningú que ens ho demani d'una manera explícita, només tenim dades d'enquestes o opinions, mm. Uh -huh. i mhm. és el moment de preguntar a la gent perquè qui ha de qui ha de decidir sobre les coses som nosaltres. Uh mhm. -huh. Doncs sí, sí. No, eh, no hi ha res a afegir, és, Bé, això, és això, és això com va anar tot. A Barcelona ha trigat a sí. arribar perquè uh ah. -huh. era molt més complex d'organitzar. Clar, a Barcelona s'ha hagut d'organitzar districte per districte i barri per barri, uh -huh. o sigui, mhm. que això és una estructura molt més gran que els altres clar. municipis i clar, doncs... Sí, és que la ciutat de Barcelona té prop de dos milions, no? un milió i pico un de milió persones, i un milió i mig. Ben bé, i clar, és, és difícil de, de poder muntar-ho bé però finalment doncs, ha, ha arribat, no? Ja era hora de que... <laughs> Sí, quan ens hi vam, quan vam, es va decidir de fer-ho, a mi em va semblar... Jo, jo no, era, no estava gens mobilitzada, eh? Mm -hmm. ni en política ni en res. Em va semblar que la idea era genial i que m'implicaria a fons, perquè uh -huh. a mm-hmm. Barcelona també ho havíem de poder fer. Uh mm-hmm. -huh. I hem estat, mm, alguns hem estat uh, un any llarg treballant-hi uh mm-hmm. -huh. i creiem que, que, que hem assolit bastant els objectius d'organització i ara veurem la resposta de la ciutadania. Ja, és que es, es votava a tot, a tot Catalunya i a la capital no podia ser menys. O sigui, vull dir que mm. aquí hi ha més gent i clar, també se tindria que fer. Uh mhm. -huh. I per què creieu que és important aquesta consulta? Perquè mm, des d'estaments eh, mm, diguem, de l'Ajuntament doncs no s'ha donat un, el recolzament que potser d'altres municipis sí que han tingut no? de la, del seu propi sí. consistori. El consistori d'aquí s'ha enrocat amb una posició que la va adoptar fa, fa temps i no, no ha volgut sortir d'aquesta posició. I ben bé no entenem per què. Suposem que és que els fa pànic que ens mhm. hem avançat amb ells. Hmm. Eh? que ens hem autoorganitzat i que nosaltres hem dit nosaltres farem un referèndum per preguntar l'opinió dels nostres veïns. Uh mhm. -huh. I això, doncs, suposo que qui està en el poder li fa por. Uh hmm, -huh. Clar. Suposo que no és una d'aquelles preguntes que els diferents partits que hi ha en aquests moments eh, representats a, a Catalunya al Parlament doncs no és una pregunta que ho tinguin massa eh, sobre la taula. No? Eh, eh, exacte, mm. perquè suposo que també els fa una mica de pànic que pot, quin resultat hi pot haver, no? mm -hmm. perquè la, és evident que la, la, la la gent, eh, la societat està canviant i el tema de la independència ha deixat de ser un tabú, llavors se'n pot parlar amb molta més naturalitat i nosaltres senzillament volem sondejar eh, doncs, eh, com estem, quina opinió té la gent més enllà de les especulacions que se'n puguin fer. Uh -huh. I per què creieu que és important doncs, eh, que, eh, el, doncs, que el país es manifesti per la independència de, de Catalunya? No? Aquí no és això. <laughs> No volem que el país es manifesti per la independència, volem saber quin seguiment pot tenir una opció i l'altra. Per això és una, uh mhm. -huh. el nostre plantejament és absolutament neutral, nosaltres no ens posicionem a favor de cap opció uh mhm. -huh. i uh, demanem que es voti sí o que es voti no o que es voti en blanc. Sí, sí, nosaltres des de, des de la des de l'entitat de Barcelona Decideix fem de carters, no, no, només som els, els que promovem que la gent pugui votar. Mm. I per això quan a totes les parades no hi ha cap bandera independentista, no hi ha cap tipus d'influència, sinó que sol hi ha el DEUA mm -hmm. i prou. I llavors i a la gent se la deixa votar el que es vulgui, i el sí i el no, mm. o si vol votar en blanc. Mm -hmm. I parlem del Sant Andreu Decideix, que és el que en aquests moments doncs, eh, al nostre districte. Uh mhm. -huh. mm, com s'ha portat a terme doncs, l'elaboració d'aquesta consulta mm, des d'aquí, des de Sant Andreu? A veure, parlo mm. primer jo i després sí, el Josep sí, no, sobre la Trinitat. Ja parlaré sobre la Trinitat. No? Sí. Perquè jo et deia això, alguns ens hi vam implicar fa un any llarg i la primera tasca va ser buscar voluntaris. Uh mm. -huh. eh? Vam fer un munt de parades per, eh, per captar, el que ara són les parades de votació, en aquell moment eren per captar voluntaris. Uh -huh. I mm. així vam anar fent un gruix. Teníem I, I a més els, els anàvem agrupant per barris. No? Uh mm. -huh. I la, la gran sort, bueno, vam tenir gent al Congrés, gent a la Sagrera, gent sobretot a Sant Andreu de Palomar, uh mm-hmm. -huh. i ens faltaven un parell de barris que un ha quedat una mica penjat, que és el Bon Pastor, no hem trobat voluntariat al Bon Pastor, però la Trinitat ha estat la resposta brutal i, sí, i per això avui som aquí. <laughs> doncs sí, perquè és important doncs, que la Trinitat també també hi sigui. Sí, no? no, és que ja des del primer moment que van venir des de Sant Andreu decideix a, a preguntar aquí al barri a veure que van, van convocar les entitats i llavors doncs, bueno, vam sortir uns quants a dir no, no, nosaltres, la Trinitat Vella també té que decidir i no, hem de, no som menys nosaltres i llavors bueno, i a partir d'aquí doncs, ja es va, es va fer mm. les consultes aquí Uh mm-hmm. -huh. I ara, ara mateix quants, volu quan voluntariat hi ha al mm, que és la zona de Sant Andreu i després Trinitat també? A veure, Sant Andreu té uns eh, 700 adherits uh mm-hmm. -huh. que no voluntaris, és dir, hi ha gent que ha anat rebent informació o s'ha implicat molt puntualment. Uh -huh. El dia 10, doncs, eh, crec que mobilitzarem, un, no sé, una, vora unes, unes 300 persones o, uh -huh. o, mm-hmm. o més i, i no sé, a la Trinitat, quants, trin, quants voluntaris De Trinitat, eh, bueno, serem sis i a més a més els que vinguin a ajudar. Uh mhm. -huh. O sigui que s'ha fet una bona organització, no? Sí, perquè per, mm, és el que deia la Maria Rosa, que el, hi ha gent que, que durant aquests mesos no, no, no ha col·laborat, però ara s'ha fet un hueco per, per poder ajudar el dia de la consulta i ara estan sortint més voluntaris per, per aquell dia, també. Uh -huh. Uh -huh i de dir que la Trinitat Vella mm, precisament doncs, no és un lloc on, on no estigui gaire clar doncs, eh, temes com la independència o... Bueno, és que Trinitat eh, sempre és un barri una mica abstencionista, llavors, clar, teníem por que no, que no tinguéssim eh, gaire suport de la gent que votés, però eh, la sorpresa ha sigut que ha sigut tot el contrari. Uh -huh. Vull dir, per percentatge de població que n'hi ha aquí, hem sigut els barris que més gent ha votat. Ah, veus. hem fet, mm, sembla que hem fet 5 parades i hem recollit més de 4, bueno, no ho sabem encara, però mm. -hmm. Déu-n'hi-do la gent que ha votat per percentatge de vot, pensem que és bastant alt, però mm. eh, bueno, el dia 10 veurem a veure. Doncs eh, aquest diumenge serà la consulta popular i esperem doncs, que la gent s'acosti a participar, perquè si més no... Voleu que, que recordem on tenim el col·legi a la Trinitat, uh mhm. -huh. eh? Sí. És, serà aquí sí, a la... digues, digues. A la bueno, di, digueu sí, tu bueno, i, el que, el... i el que muntareu també. Vale, sí, muntarem dos taules aquí a la plaça que en un primer moment havien pensat de fer-lo a l'associació de veïns, que uh -huh. és, mhm. que és l'entitat que s'ha ofert més a, a, a poder treballar el tema, i volíem posar un altra a l'escola Ramon i Cajal, però mm. <clears throat> el que hem pensat és fer-ho tota la plaça i, i des de centralitzar-ho tota la plaça, perquè mm. aquell dia farem activitats, llavors si vols et dic què que fem, sí. Sí? Pues mira, llavors a, cap a les 11 del matí faré, hi haurà una activitat infantil que seran pallassos, Uh mm-hmm. -huh. A les 11 i mitja hi haurà xocolatada pels nens i pels uh mm. -huh. grans també. Eh, després eh, actuarà, hi haurà una exhibició de batuca del grup d'aquí Trinitat, que la professora és la Xus Triguero, uh mhm. -huh. i també ve un grup de naves a, a Meix, que els acompanya. També després n'hi haurà una fideuà popular, uh hmm. -huh. a càrrec del cuiner Vicenç, que també s'ha ofert a ajudar-nos, i, bueno, i aquí acabarà la... Hi ha, bueno, hi ha un grup d'associacions animalistes que també s'han ofert a, a posar-s'hi mm. perquè tenim un problema amb els gats i bueno, a veure si algú s'anima a adoptar algun i doncs sí, perquè, aquell dia. <laughs> Sí, perquè la Trinitat Vella veiem passar gats pel carrer <laughs> sí, sí, sí. i això doncs és important. Sí, s'està treballant el tema amb l'Ajuntament i bueno, a veure, a veure què surt. Uh mhm. -huh. Molt bé. També hem de dir de quina, quines formes de participació té la gent, no? perquè no és només el dia concret de la votació, sinó que hi ha d'altres dies que també poden anar a votar Uh... Bé, però ara ja no. L'últim dia mm. hem estat fent des del 13 de desembre vot mm. anticipat, recollida de vot anticipat, i això és mm. el que es mm-hmm. referia abans al Josep quan mm. deia que havíem, aquí hem fet mm, recollida cinc vegades. Cinc vegades, sí. Mm i mm-hmm. avui és que estem preparant el tema de diumenge, per tant avui no podem sortir al carrer amb noves parades, mm. Sant Andreu va acabar, ahir vam fer l'última uh -huh. i de fet avui se'n se podrien fer encara, eh? però demà ja no se'n poden fer perquè s'ha d'introduir tot aquest vot eh? Mhm. perquè bé, pel, pel sistema complex que tenim. De... O sigui, que no és el dia de reflexió, sinó que aquest dia s'aprofitarà... <laughs> És el dia d'introduir per... el vot anticipat, eh, d'introduir els DNIs del uh mm. -huh. vot anticipat perquè diumenge tots els ordinadors doncs, ja puguin tenir totes les uh mm. -huh. llistes de la gent que ha votat, bueno, uh -huh. dels mm. DNIs que han votat, amb la qual cosa s'evitaran les duplicacions de vot. Això vol dir doncs, que ben aviat podrem saber doncs, quina ha estat la participació. No? Uh, eh, el diumenge al vespre. -huh. I tant, mhm. a, a quarts de nou o a les nou se sí, sabrà. Que serà ràpid, això. Sí, es tanca les coles electorals, els col·legis electorals a les 8 uh -huh. i llavors a les 9 ja es mirarà de, de tenir les dades. Uh mhm. -huh. eh, també volíem parlar de la legalitat de, de la consulta, no? perquè mm, alguns diuen que això no és legal, altres diuen que sí... Mm, a veure, queda un, eh. queda un dubte, no? Mm, no n'hi ha cap de dubte, és perfectament legal perquè uh mhm. -huh. el, ens constituïm com a plataforma, com a, com a entitat privada. Uh mhm. -huh. Les entitats privades poden fer preguntes. Bé, de fet, és una mena d'estratagema legal, sí. no? Com a entitat privada, en els nostres socis i simpatitzants uh mhm. -huh. els podem fer preguntes uh ah. -huh. i és per aquí que s'agafa I, i això és el que ha impedit que, que els recursos que s'han fet hagin pogut tirar ah. endavant uh -huh. o sigui, ah. la, la, des d'un punt de vista legal és impecable i bé, els arguments per estar-hi en contra són d'una altra mena uh mhm. -huh. A més, també és important doncs, que hi ha entitats que s'hi han adherit no? a, uh -huh. a aquesta Això és molt important. consulta. Això és molt important, perquè les entitats, d'una banda, han pogut deixar material eh, han fet difusió de la consulta entre els seus associats. Uh -huh. um, en alguns casos han fet donatius. Sí. I és, i ens, és la, la manera de crear xarxa i de, uh mhm. -huh. i de poder-nos presentar com a, realment, com a, el fet de tenir una xarxa de, a tot Barcelona de més de 300 entitats que ens donen suport, uh mhm. -huh. és allò que dius, bé, a veure, no, no som quatre replegats, aquí hi ha molta base social donant suport. Uh -huh. Uh -huh i hem de dir que aquest vespre eh, ja a les Arenes, al centre comercial de les Arenes, serà doncs, el punt culminant d'aquesta consulta, no? de, tot, aquest, de, tot aquest temps de preparar de, doncs, de... Sí, es, es fa la festa del voluntariat tots els voluntaris que bueno, s'han apuntat pues, aniran a la festa i bueno, una mica per acabar de conèixer-nos tots perquè, escolta, ens han sigut... Serà difícil sí. que ens coneguem tots, sí, ja sí, sí. sí, perquè, no sé, fa uns quants dies ja hi havia unes 600 persones ja apuntades, vull dir, uh mhm. -huh. ja veurem a veure, però retrobar la gent que ha estat amb tu a les parades pues, uh mm. -huh. és una cosa maca, no? I, i, bueno, i que no ens mou res que no sigui el voluntariat és un maco uh mm. -huh. d'experiència. De, uh -huh. Després també teníem alguna pregunta, com per exemple, per què servirà eh, aquest, aquesta consulta? Mm. Sí, és bona pregunta, eh? és una bona sí. pregunta. Bona pregunta. <laughs> Sí, sí. Creiem que estem ajudant creiem que eh, plantejant aquest tema, posant a debat aquest tema i plantejant-lo, estem trencant tabús uh -huh. i eh, creiem que, la, que les, la societat nostra catalana està evolucionant de pensament. Uh -huh. eh? S'estan, bé, ens estem plantejant coses. Uh -huh. Com a mínim servirà per això. Uh -huh. Si serà determinant, vés a saber. No, clar, això no és vinculant. Eh? Uh -huh. però hem, ens hem mobilitzat i a més el que, això ho diem amb en Josep i amb molts altres voluntaris ja no ens desmobilitzarem Mm. Dir, aquesta consulta ha mobilitzat gent que era a política o gent que no participava en res i ara eh, bueno, anem embalats, vull dir que alguna sí, sí. altra cosa farem. El, el que està clar és que el govern espanyol cada vegada ens ho està posant més difícil doncs perquè ens sentim, ens sentim espanyols, no?, d'alguna manera. Mm, perquè no hi ha un dia que no surti alguna notícia als diaris o als mitjans de comunicació doncs, que el govern espanyol eh, posa traves doncs, perquè nosaltres ens puguem manifestar com una nació, mm -hmm. que és el que som. No? Mm -hmm. Exacte. Mm -hmm. Suposo que, sí, sí. que, que ens ajuden molt en aquest sentit. Sí, no, és la resposta, a, a la resposta de la <laughs> gent eh, davant, davant la situació aquesta, pues, la gent pues, mm. en, pues, ens unim i llavors pues, bueno, opinem. No? perquè fins i tot Hisenda ha dit que els catalans han de pagar més. No és cap novetat, això ja ho sí, sabem, sí, sí. Que, que paguem més. Molt bé. Mm, quina documentació necessitaran el, el, la gent que vulgui venir a votar? Eh, amb el DNI ja en tindrà suficient. Sí, vols dir? Sí. Bueno, amb el DNI o, amb, o si són estrangers amb el NIE. També mm. poden venir amb el passaport i la, i un volant d'empadronament. I, el, volant d'empadronament. Perquè el que es mira del DNI, el que es mira és la residència a Barcelona. Uh mhm. -huh. mm? Perquè un, un votant que no tingui eh, residència a Barcelona no pot votar. Uh mhm. -huh. I, per exemple, l'Anna Preses, que tenim aquí davant, que és de Mèxic, eh, la, gent, la gent que, que ens ve d'altres països també poden votar? Sí, sí, sí absolutament. Sí, sí, sí. I els, els, menors, els majors de 16 anys també poden votar. A veure, ah. en aquest cas, eh, les regles del joc les posem nosaltres. No, ah. no, és, mm. una, no és un referèndum vinculant, mm -hmm. organitzat per l'administració. I, i, I, per tant, vam decidir, d'una banda, que volíem l'opinió mm de tota la ciutadania, que sigui sí, independentment del seu origen, i després, que, bueno, vam, vam eh, endarrerir la l'edat mínima perquè creiem que si als 16 anys ets bo per treballar també ets bo per opinar uh -huh. i per mhm. això els, mm, els nois de 16 a 18 anys també poden votar Molt bé, doncs si voleu afegir alguna cosa més al respecte del tot el que hem anat dient Bueno, jo sol dir als banys de Trinitat que estan convidats a, a participar de la festa, que és una festa popular, sense cap tipus de, de consideració política, eh, que m'he trobat algú que m'ha dit que sí, que això no podia ser, pues, bueno, que baixin a la festa, la disfrutin i a veure i prenguin la fideuà i la tastin que estarà molt bo <laughs> doncs sí, que aprofitin aquesta festa de, de la democràcia podríem dir sí, senyor. perquè s'acostin aquí a la Trinitat Vella i a la gent de Sant Andreu doncs, al seu respectiu barri no? Molt bé. Doncs Rosa Ballà i Josep Jordà, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta informació que de ben segur doncs, hem de tenir en compte i que aquesta tarda doncs, tornarem a, a emetre per tal de que els nostres oients doncs, també es vagin fent idea de que doncs, això de participar en una consulta popular doncs, és important. Ah, gràcies a vosaltres. Molt bé. Moltes gràcies. D'acord, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar després a continuació. Fins ara. Ei, senyor presidente, tots els diputats també, em teniu ben frustrada, ja no sé què més puc fer. Treballo per fer una pasta i no me'n deixeu ni cinc, i el govern tot s'ho gasta i jo ni per menjar en tinc, ja tinc raó. Per cantar blues de la inflació. Ei, president, em passa el sucre. Em vull fer el cafè ben dolç. No vull adormir-me més. Són masses que estem fets bons. Però abans de ser president volia tota la gent. Però un cop ja hi va arribar només uns quants va beneficiar, ja tinc raó. Per cantar blues de l'infant. porta a rebre quatre hòsties i un revés més per cantar i per reclamar tot allò que m'han ben pres i ho he de fer en català per sortir a la televisió potser encara tindré sort i em donen una subvenció ja tinc raó per cantar blues de la Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra companya Mireia Gutiérrez, que ara, doncs aquí uns moments, dins de l'espai Antoni Miró Peris, es realitzarà la primera exposició artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Casa de les Aigües. I qui ens ho pot eh, explicar això? Doncs la Mireia, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns eh, com està el tema ara mateix. Doncs mira, Jordi, ara estan fent, em sentiu bé? Sí. Una presentació benvinguda, que bueno, us l'explicaré una mica, mm que és que mm, aquesta exposició és la primera exposició externa que es fa des del Centre d'Art Social Comunitari. Mm -hmm. O sigui, abans havíem fet obres internes, que és allò de, de la Casa de les Aigües, que vam anar a cobrir, que vam fer la segona mostra creativa, mm -hmm. i és per gent amb en risc d'exclusió social o que està en situació d'exclusió social. Llavors oh. aquell dia només es podien veure les obres quan era la inauguració i ara es pot fer a, ja a diversos dies, es pot fer a totes hores. Molt bé. Doncs eh, en aquests moments hi ha algú parlant, en, eh, explicant alguna cosa? Sí, està fent M'apropo, mm. un punt, em sembla, a veure si es pot sentir. Sí. en audiovisuales hemos hecho un cortometraje que estáis todos invitados el día 22 de julio por confirmar que será la tercera muestra en la Casa de las Aguas para ir a ver el cortometraje y las obras de los otros compañeros. Y en la plástica los trabajos son más personales, trabajamos las dos formas, en equipo y el personal pero yo le doy mucha más importancia al trabajo personal. Nunca mejor dicho, es mi opinión personal. Aquí aprendemos a, saber, a darnos cuenta y al aquí y a la hora. El que quiero, el que puedo y el que debo. Aquí también salen muchos sentimientos y emociones a reducir. Y aquí aprendemos a identificarlas muchas. Y hemos aprendido a saber canalizar las emociones que sean positivas o negativas. Bueno, por último, darle las gracias a todos los talleristas, Ana de Costura, Ana de Plástica, Carlos de Audiovisuales, a de Música, Amar de Huerto, Caso de Radio, a la psicóloga, director Armando, gracias y buenos días y que paséis una buena mañana con la obra a una un de las talleristas a ver si lo pueden sentir. Eh, gracias a Dios, a, esta fundación, yo he cambiado bastante. Porque yo no era capaz de hacer un cuadro, ni era capaz de hacer un foto, ni era capaz de... Y gracias a Dios, sí. Me ha motivado. ¿Vale? Y lo que queremos compartir, los compañeros, que no somos perfectos, somos, pero tenemos nuestros valores. Y nuestros valores los queremos repartir con, todos los que y con todos vosotros. Y vosotros ya elegiréis o diréis. explicar una mica, perquè per entrar una mica en context, uh mm-hmm. -huh. llegiré l'espècie de manifest sobre l'exposició i que han explicat que aquestes obres que hi ha ara exposades són uh mm-hmm. -huh. obres plàstiques, bàsicament, que estan tretes d'un taller que és arteteràpia, uh -huh. i amb mm-hmm. totes les obres en una exposició de Miquel Barceló que van anar a visitar. Molt bé. I bé, totes aquestes obres és bàsicament expressió creativa, és un treball personal de creativitat per arribar a entendre el món interior de cadascú. Uh -huh. Bàsicament per això deien que han tret coses bones d'ells mateixos i abans m'han comentat alguns que abans de començar el taller no es veien capaços de realitzar aquests quadres que són fantàstics, uh -huh. <laughs> els ho dic des d'aquí i bueno, es volia llegir l'espècie, ja ho he dit abans, l'espècie de manifest, el que és com introducció per entendre tota aquesta exposició. El Centre d'Art Social Comunitari de la Casa de les Aigües doncs, es tracta d'un projecte de la Fundació Trini Jove mm. finançat pel Ministeri de Sanitat Política Social i Igualtat del programa IRPF en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Sí, oi tant. Doncs uh mhm. -huh. us llegeixo això, dintre sí. De, una mica en què creuen que consisteix aquest projecte arte social y comunitario Casa de las Aguas. Y mhm. -huh. I el arte es universal, un grupo de personas en riesgo o situación de exclusión social asisten a diario a un espacio de creación, de escucha y de aprendizaje convirtiéndose en artistas de ellos mismos. En este espacio lo más importante no es la técnica, sino el proceso de creación que acerca a cada persona a su mundo interior a través de la obra un proceso compartido en el que el grupo es imprescindible, en el que el vínculo va tejiendo nuevas realidades y durante un tiempo determinado uno es aquello que decide ser. Continúa así. Las obras plásticas de esta exposición corresponden al taller de arteterapia, conducido por Janina Riera durante el periodo septiembre-diciembre de 2010, y la técnica está inspirada en la obra de Miquel Barceló, que los grupos observaron durante la visita a su última exposición. Després han arriba... ...unas mantas, ahora parlem de mantes, encara no es poden veure, pero en altres dies sí, ...y diu La manta es una representación simbólica del taller de costura creativa, conducido por Ana Oribe. Los participantes confeccionaron sus mantas durante un largo periodo de tiempo, con delicadeza, precisión y paciencia, pero sobre todo con mucho amor. Un amor que protege, que cubre, que abraza y da calor. ...y también es poden ver algunas fotografías... y sobre las fotografías diuen que son instantes de los talleres que tuvieron lugar durante el año 2010, que son de teatro terapéutico, que el portaba una noia que es Ivana Carlota, música i percussió d'Albert Martín, fotografia de Mario Bermeo. Diferents expressions amb un, en un mateix objectiu, que diu vincular-nos a través del proceso creatiu i construir nuevas realidades. Mm. Os invitamos a pasear por nuestro pequeño mundo inmenso y esperamos veros en nuevas ocasiones. Seguimos creando, seguimos tejiendo en las casas de las aigües. Molt bé. Això és el que tenen ells, en què consisteix eh, tot això. Uh mhm. -huh. Saps si ells eh, faran algun parlament, eh, algú, algun, algun dels responsables de la Fundació? Doncs encara no ho sé. Com han fet abans l'explicació, uh mhm. -huh puc anar a preguntar. Sí, bueno, bueno, en el moment en què parli algú intentem sí. connectar novament. Sí, jo us volia comentar que aquesta sí. exposició es pot veure fins al 29 d'abril. Uh -huh. vale? Per qui li interessi, jo trobo que és interessant. Vaig veure aquestes obres a la Casa de les Aigües i és una pena perquè aquell dia només es podien veure aquell dia i ara tenim l'oportunitat de veure-les fins al 29 d'abril. Mm. I l'horari, és al matí de 10 a 2 i a la, les tardes de 4 a 6, de dilluns a divendres. Uh mhm, -huh. Molt bé. Doncs és important doncs, que recolzar aquest tipus d'iniciatives, no? Sí. Uh mhm. -huh. Home, ells estan molt contents, surten molt contents i veuen que, clar, són gent amb risc o situació d'exclusió social i surten molt animats i molt bé, la veritat. I què és el que podem veure eh, en aquesta exposició? Doncs hi ha un seguit de quadres, mm. primer, que estan fets pues, amb diferents materials, com han dit abans, de, com Miquel Barceló, així una mica, i és una manera de representar el que sent cada un interiorment. Mm -hmm. És difícil de comentar, però quan ells t'ho van explicant vas entenent... Es veu que tenen molt de sentiment. Mm. Sí, doncs a veure si podem parlar amb algú dels que han realitzat eh, aquesta exposició. Sí, espera, a veure. Estan parlant, a veure si podem sentir. Molt bé. Y aquí pues entonces pues me, me están abriendo los caminos para pa saber tirar por donde por donde tirar y aprender un poco a saber llevar la vida por los caminos correctos y eso y me están enseñando pues muchas cosas, muchas fórmulas y eso, a saber darme cuenta, al vivir el momento el aquí y el ahora, el, por qué, el qué quiero, el cómo lo quiero, dónde lo quiero, todas las, mis cosas y, eso. ¿Cómo te sientes tú al ver esta nueva realidad que hasta ahora había pasado inadvertida, pues por una realidad difícil, ¿no? Eh, supongo que al principio cuesta, ¿no? Si estás acostumbrado a ver solo una parte eh, difícil eh, de la vida igual o complicada, al ver algo diferente, supongo que, bueno, que es, atrae, pero también debe ser difícil, ¿no? habituarse a un cambio tan grande, con el peso que arrastras también, ¿no? Es que es, muy, es muy, grande, es que esto no está todavía arreglado, esto estamos arreglando, lo estamos todavía en el trabajo. Es un proceso que ya empezó el año pasado y este año continúa y espero que el año que viene continúe porque esto no, es de la noche a la mañana, esto son varios años, sí. Y entonces hay que dar el tiempo y no bajar la guardia y estar ahí. Y a veces tienes un desliz, pues no llamarle una recaída, un desliz y... Volver a empezar. Y entonces pararlo y si plantarte, pensar y, pues nada, pasar página y seguir trabajando y seguir luchando por, por la vida y por vivir. Es lo que de los aspectos mm, principales que te habrá aportado, aparte de, descubrir esta creatividad ¿no? que hay dentro de ti que hasta hace poco desconocías, ¿no? también la esperanza, ¿no? este sentimiento de esperanza en, en ver que bueno que no, no, todo está tan mal como podías pensar un tiempo atrás, ¿no? Devolverte la esperanza. Sí, sí. Tengo mucha más esperanza que antes. Antes pues no, no tenía, no le veía, porque me veía siempre que en la calle y a dónde va y dónde tira, siempre tus amistades son consumidores, no siguen amistades nuevas y aquí vos pues, ya sales del barrio, conoces gente nueva, haces amistades que no consumen y ya quieras que no te vas retirando un poco de, tus amistades del barrio y eso y lo tienes un poco más fácil para dejar ese mundo. Y hay que estar ahí, seguir firme y eso, no bajar la guardia nunca, saber que en cualquier momento de de debilidad puede caer, ¿sabes? Otra vez y, eso. Tener que cuando tenga el momento de debilidad, pues intentar contrarrestarlo con otra cosa. En vez de decir me voy a consumir, pues decir me voy a poner a hacer un cuadro. O, poesía, que yo me escribo, me gusta la poesía y escribo poesía, tengo un blog de poesía y me meto a una poesía o algo, ¿sabes? Buscar otra alternativa que no sea las drogas ser lo más difícil, ¿no? Pues cuando salís de ese espacio que ya sabéis que está dedicado a otra cosa y a darle salida a esa creatividad, lo más difícil debe ser cuando estás en tu entorno más, más habitual, tiempo atrás, ahí ver qué recursos puedes ir activando, ¿no? Para, para no caer en las inercias claro. el tiempo, con el tiempo es esa esperanza ir ganando. Sí, Con el tiempo para ver se encuentran más seguros, pero eso es lo que siempre repito, porque muchos dicen, yo ya estoy curado, llevo 10 años sin consumir, y digo, no te equivoques, no. Digo, esa gente que 15 años sin consumir han recaído y, y han muerto de una sobredosis. O sea que nunca, por muchos años que lleve, el que ha estado 20 años enganchado en la heroína y luego haya estado 10 sin consumir, no quiere decir que no vaya a recaer otra vez. No puede bajar la guardia nunca más en la vida. Esto es como una enfermedad y, está ahí. Y si no consume, mejor, pero no baja la guardia. En ese camino que no puedes bajar la guardia, supongo que el arte o la creatividad puede ser un pequeño antídoto, ¿no? O como una pequeña medicina. Sí, es, lo, es lo mejor. Hacer todas estas cosas y te, dan te das valores a ti, porque antes no te valorabas tú, antes no, no era no eras nada, era un, sí, no tenía, no te veía autoestima ni nada, y ahora pues ya te ves valorado, te ves valorado por la gente, cuando hemos hecho la obra de teatro el año pasado, lo bien que lo hicimos, la gente lloraba, se reían con nuestra obra, y eso pues nos llenaba mucho y, eso pues te da ganas de continuar y bueno y, así en esa línea vamos muy bien José pues, enhorabuena por, el trabajo que habéis hecho pues gracias adelante muchas gracias yo quería decirte a ver si nos podía recordar tu blog que me dijiste en la muestra creativa de las aguas luego te lo doy el blog de poesías sí. el blog es www poetacasin.wordpress.com. Vale, pues ya lo visitaremos. Vale. Molt bé. Bé, doncs, hem de dir que estem davant una exposició que ha estat una exposició artística que ha estat realitzada per grups de persones en risc d'exclusió social, o sigui, tant malalts mentals com persones que en algun moment doncs, han recaigut amb, amb la droga, doncs, com ens explicava aquest noi ara fa un moment. No? Jordi, et passo ara en un moment a l'Anna, aquest. Molt bé. Anna? Anna Carlota. Vale. Hola? Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, Anna. Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, a l'exposició artística què és el que la gent eh, pot, pot gaudir avui d'aquesta exposició, què és el que podrà veure. Mira, avui inaugurem l'exposició que li hem posat el nom d'Aguas, uh mhm. -huh. que és a, eh, una exposició d'obra plàstica i fotografia sobre el projecte d'art social i comunitari de la Casa de les Aigües, de la Fundació Trini Jove. Uh mhm. -huh. El que està exposat és obra que van fer eh, els grups eh, l'any passat, el, durant el 2010, de setembre a desembre, uh mhm. -huh. obra plàstica, quadres, amb, sí. amb tècniques eh, diverses, tècnica mixta, i ho vam fer durant el taller d'art teràpia. Eh? Uh ah, -huh. aleshores el que, el que és important d'aquest treball és que, a part de la tècnica que, que també han après, eh, en el que es centren més és en el procés creatiu i en el treball personal que fan durant uh -huh. el procés, no? perquè és important doncs, que amb aquestes persones que estan en risc d'exclusió social doncs, els hi doni una possibilitat per reemprendre la seva vida. No? Hmm. Sí, sobretot tal com ho plantegem és que durant aquesta estona que estan creant ells estan buscant nous recursos. Ells davant de l'obra, quan no és una qüestió diguem, de, de treball ocupacional o d'aprendre una tècnica que pot, podria ser alguna més mecànic, sinó és un treball d'exploració personal, ells han d'anar decidint dia a dia, pas a pas, què van fent. I amb aquest vincle amb l'obra, eh, d'alguna forma van, van endinsant-se en, en, en ells mateixos, escoltant-se, mm. i poden trobar noves respostes. Després també doncs, la satisfacció de, de que allò que van, que van creant no? doncs, va tenint un resultat i a més a més és un resultat acord a el que ells volen, no? Mm -hmm. És a dir, diríem un, que és una mica doncs, de veure què és el que ells són capaços de realitzar, no? què és el que són capaços de fer clar, que, que són capaços de fer i sobretot que tinguin una, una, una estona on posicionar-se diferent del que estan acostumats a fora, no? Uh mhm. -huh. que, que realment és un espai de, de molt de respecte, d'escoltar-se els uns als altres, de compartir també el conflicte quan es dona i resoldre'l, i tot això és a través de, del procés, o sigui, ens basem en el procés creatiu, però ens basem també molt en el vincle. Aleshores és com una diguem, una qualitat de vida que, que tenen en aquella estoneta, mm. que després l'important és que puguin recordar-la i traslladar-la fora també, no? I molts d'ells ho reconeixen, que venir a aquests tallers els ajuda molt també a fora, no? A estar, a mm. estar millor, a entendre les relacions mm -hmm. d'una altra manera, a tenir més autoestima, a confiar en ells mateixos i les seves possibilitats. Mm -hmm. Perquè quins tipus de tallers eh, realitzen, a part de, de la plàstica, no? bueno, bueno, com et dic, no és ben bé plàstic, és art-teràpia, eh? perquè el que uh -huh. són arts plàstiques que s'utilitzen en artteràpia, però el plantejament entre plàstica i artteràpia difereix just en el que et dic, eh? que un taller de plàstica es basa molt més en la tècnica i en aprendre diguem, a dibuixar i a pintar, i aquí ens basem en el procés. Eh? Uh -huh. I a part d'aquest, d'art-teràpia també fan art comunitari, art social i comunitari, que és eh, utilitzar l'art també com a, com a treball grupal i com a vincle amb, amb, amb la societat, no? amb el barri, amb l'altre, uh -huh. que puguin explorar el treball grupal, que puguin defensar i demanar i, i, i que ho facin a través també de l'obra. Després, això són els que porto jo. I després també fan taller de ràdio, també uh -huh. se'ls dona veu, eh, fan costura, costura creativa, on també treballen molt doncs, la delicadesa, la paciència, eh, fer un projecte a llarg termini que és, que és eh, això, no? com, com delicat, o fixar-se molt, d'anar pas a pas. Uh -huh. um, també... Música, no? Sí, també fan música, música i percussió. Uh -huh. um, bueno, i hort, també fan hort, que a més a més estan fent un hort maquíssim uh mhm. -huh. amb el Marc. I ja et dic, l'important és de quina manera fan aquests tallers. Els tallers en si són molt macos tots, però sobretot és de quina manera els volem, els volem treballar, que és donant-los aquesta importància a ells de prendre les seves decisions i d'anar construint mica en mica, no? També fan audiovisuals, que estan contentíssims amb audiovisuals, estan fent ah, projectes molt xulos. I... Amb la ràdio de Trini Jove, no? Sí, sí, sí. Mm. Molt bé. Doncs eh, també és important doncs, que aquests tallers diaris eh, el que aconsegueixen és una mica relacionar-se entre ells i inserir-se d'aquesta manera a la societat. Clar, sí, és relacionar-se entre ells d'una manera, com et deia, en la que no estan acostumats, no? perquè potser eh, a fora doncs, tenen un, un altre tipus de vincle, de llenguatge, és tot una mica més ràpid, no? Uh -huh. I, I aquí tenen un lloc, i tenen un lloc en el que aprenen a relacionar-se d'una forma diferent, d'una forma que ells valoren molt positiva, i després això, com, a, com tu dius, ho traslladen a la societat. Uh -huh. Ells són, són molt capaços de, de donar-se'n de tot el que estan guanyant aquí dintre, doncs com també pot fer xarxa a fora, no? Uh -huh. mm. doncs, doncs molt important aquesta, sí, sí. aquesta tasca que es porta a terme, no? Sí. A més, també el que aconsegueix és doncs, eh, que ells eh, sorgeixi la creativitat en, entre ells, la transformació, el diàleg, doncs aquestes coses que potser eh, després d'haver sortit d'un banc, com podria ser el tema de la droga, sí. doncs mm, ells mateixos es sentin eh, realitzats, no? capaços de fer quals coses. Exactament, sí, sí. Uh mhm. -huh. així és, com, així és com, com estem treballant i com ho estan utilitzant ells l'espai, no? Uh -huh. És mhm. molt important l'ús que n'estan fent ells perquè no és, diguem, seguir eh, de, de forma <laughs> sumisa, si vols, Clar. una normativa, perquè hem dit, no, és que aquí heu de fer això, sinó els estem oferint aquest espai, òbviament estem mm, seguint unes normes, també, uh mhm. -huh. però l'espai de creativitat directament et porta cap a, cap a aquesta, diguem, llibertat de decisió de lo que fas, sempre des del respecte. I amb aquesta llibertat és quan ells aprenen a, a relacionar-se i aprendre decisions sanes, eh? Uh mm-hmm. -huh. Molt bé. Eh, bueno, que difereixen de, de... És un espai també de peresa de consciència, que això és molt important. Avui ho parlava un d'ells a la presentació, i és com adonar-te'n, no? D'aturar-te, adonar-te'n, escoltar-te, saber on estàs i saber què vols decidir. Després, òbviament, és un treball llarg de fer i que continuen havent problemes, no?, a fora. Uh mm-hmm. -huh. Però com a mínim eh, tenen, <laughs> tenen una altra consciència. I això els, allu els allunya una mica del que és el, el, la droga que era el que havíem vist fins ara, no? Clar, sí, com a mínim també parlava un altre avui, no?, de, de dir, mm. bueno, és veure altres realitats, altres possibilitats, altres motivacions, no? Mm. Perquè amb el tema de la droga també succeeix això, que d'alguna forma, quan ja porten tant temps, és tant el que coneixen que ja no és només la droga en si, sinó tot el que comporta al voltant, no? a nivell social, a nivell això de relacions, de costums, fins i tot, és com a vegades és que potser el tindrien més fàcil per no consumir, però no tindrien tan fàcil per saber què fan ara, no?, de la seva vida. Uh mhm. -huh. I en canvi ara, eh, pues, veuen, veuen altres possibilitats, que no vol dir que siguin artistes, vol dir que poder-se eh, sentir bé amb ells mateixos, sentir capaços, estan molt acostumats a sentir-se al marge. I mm. aquí no, aquí estan inclosos i a més a més d'una forma, per exemple, avui és molt maco perquè estan exposant ja no només a, a dintre de, de de Trinijó, sinó a fora també, no? Hi ha vingut uh mhm. -huh. gent i, i s'estan sentint molt bé perquè ja estan trobant un altre lloc. Ja veuen que allò que fan és important i troben altres, uh mhm. -huh. altres realitats, no? Eh, dintre d'ells. I això és important. Doncs sí, això és molt important doncs, que ells mateixos se, se sentin bé eh, amb el que fan, no? Mm, sí, uh mhm. -huh. sí. Molt bé, doncs Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns la trucada i esperem doncs, això que continuem amb aquesta tasca de, doncs, de permetre doncs, que la gent amb risc d'exclusió social doncs, tinguin el seu lloc en aquesta societat. No? Mm, molt bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs avui hem parlat amb l'Anna Carlota, que és una de les organitzadores d'aquesta exposició i també dels diferents tallers que es realitzen a, a la Casa de les Aigües. Doncs ara, si és possible, que puguem parlar amb algú més. Hola, Jordi. Hola. Tinc aquí el Miguel, que és un dels talleristes, que t'explicarà una mica en què consisteix el seu quadre. Uh -huh. Vale? Vale. Doncs el passo. Hola, Miguel. Hola, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, ahora te explico. Te voy a decir, eh, no lo has visto el cuadro todavía, ¿no? No. Vale, pues yo te explico y luego cuando lo veas tú le pones tu... Muy bien, pues es, un buen trabajo eso, sí, sí. Vale, mira, tú cuando lo veas verás un... Ah. Un poco de... No es luz, es... es ¿Sabes esto que pones cuando viene Navidad y tal? Bueno, un poco de luz, ah. ¿vale? Sí. Luego a la derecha verás una cara triste. sí. Una cara triste con lágrimas de sangre. Sí. Y luego después viene una tormenta la tormenta. Sí. Eh, luego viene un, relámpago, digamos. O sea, todo eso es mi Es que me, gustaría que estuviera aquí para mejor, pero da igual. Seguro que, eh, no, seguro que nos pasamos por aquí, sí, sí. Vale, eh, entonces, después de todo esto, yo, yo soy casado, estoy separado. Tengo una hija ya con 18 años y tengo un corazón roto. O sea, es que me gustaría que lo vieses para, para... Pero no pierdo ahí yo el tiempo. Yo soy un tronco, que mm. ya lo verás. Cuando lo veas el cuadro lo verás. Soy un tronco. Entonces, de la tormenta, mm. el relámpago salen unos pájaros, que son los que me vuelan. Me llevan a la fuente de la vida, que está aquí en medio, mm. que me gustaría que lo vieses, otra vez te repito, pero igual no me... Y entonces, de ahí, esos pájaros, esos me envían a tropezar otra vez. Ya verás cuando lo veas que hay tres piedras. Dicen que somos el, animal que tropeza tres veces en la misma piedra. Sí. Eso es mentira. Yo he tropezado, he tropezado con unos 24. Pero pongo tres. pero después de esto, eso, estas aves, después de pasar por todo el calvario que, que estoy diciendo, paso, veo las aves, paso por la fuente de la vida paso por las tres piedras, pero me envían al mar. Y en el mar ya verás que hay dos espadas, que sigo luchando, sigo luchando. Y sigo luchando, sigo luchando, y yo eh, falleceré, como todo ser humano. Pero el árbol que hay aquí, ese soy yo. El árbol es el que no, no fallece. El final, el final, exacto, ahí, ahí estaré yo. Yo, mi cuerpo y mi alma se irá, eh, pero el árbol, eh, ya lo verás cuando veas el cuadro, es suyo ese. Y ahora te voy a leer una cosa, mira, llevo más de un año asistiendo al proyecto de arte social y comunitario de la Fundación Trinidova. Y digo la verdad, es una experiencia muy positiva. Gracias a ellos he experimentado muchas cosas nuevas. He conocido a personas, me, me han enseñado que todo y cada uno de nuestro equipo Podemos y trabajamos, con coraje. Buena voluntad y ganas de aprender. No somos artistas, no somos actores, pero tenemos nuestros valores. Y estoy orgulloso de participar en este proyecto. ¿Vale? Muy bien, de acuerdo. encantado de conocerte. bueno, conocerte, hablar contigo, quiero decir. <laughs> Igualmente. <laughs> Venga, eh. seguro que nos conocemos. Exacto, cuando vengas te lo explicaré mejor todavía, ¿eh? De acuerdo. Porque es que por teléfono me, es, es un poco complicado, ¿no? Venga, te paso con Mireia. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Molt bé, doncs tenim a la Mireia ja. Hola. Hola. Què és el que en aquests moments s'està passant per aquí? Bueno, ara ja marxa molta gent, uns altres s'han sortit a prendre el sol, uh -huh. i quedem aquí poca gent a dins. Molt bé. A ver si podem sentir el que digo al Carlos, un entrada altre dels A ver si se sent. el, si te, diera el, mar te da, todo, te da la vida, te da, te da todo, ¿sabes? Lo que es toda la, toda alimentación, todo, todo, y claro. Creo que a veces eh, hay que explorarlo, Tienes que explorarlo, y nunca llegas a explorarlo del todo, ¿sabes? es, inmenso, es inmenso. puede ser un paralelismo con el proceso también de empezarte a explorar, En ese sentido, eh. que ha salido expresado así, como tu exploración interna también, ¿no? Interior. Eh, eh, es muy bonito. El como todo, nunca, nunca sabe, nunca sabe hasta dónde, hasta, Sí, puede llegar. Está, es tan inmenso y, hay, es otro mundo, es otro mundo y bueno, más o menos aquí hay, hay un cuarta parte, ¿sabes? No, puedo explicar porque está en un y, y, me he dejado de cosas, pero bueno, eh, el próximo, lo próximo que haga, darse con más, más, precisivo, más eh, ¿no? Sí, También coincides con muchos compañeros que te aportan tranquilidad, ¿no? La obra que has hecho y... Sí, también. O sea, que, claro, es que los compañeros, trabajando con los compañeros, eh, eh te aporta te aporta eh, lo que vayas a hacer en tu trabajo claro, eh, ve, ve, ve, tu compañero, ve, ve la, ve la tranquilidad y todo, entonces te va saliendo lo que tú quieres hacer. Y, eh, y bueno, este, he hecho un cuadro, lo he hecho más o menos solo así, y, pero que bueno, la próxima que haga la haré un poco más con, con los compañeros y todo. Pues ¿Cómo crees que te puede servir para, para tu día a día eh, esto, todo esto que estás aprendiendo en estos talleres? Ah, eh, aprendió, aprendió mucho, eh, estás tranquilo saber, saber trabajar, eh, según qué, qué cosa, pues sabría, sabría, sabría hacerla, porque eh, primero tienes que pensar en hacer las cosas, tienes, que tener más confianza en ti mismo y pues, entonces, pues, para poder hacer cualquier cosa, pues puedes, hacer, puedes hacerla. Eh, no, te quedas, no te quedas parado, porque te, eh, cuando te dan un trabajo de eso este, te quedas parado y no sabes, no, sabes cuándo tirar. Una vez que lo has hecho, ya, te has sorprendido. Sí, te quedas sorprendido. Yo me, yo me, me quedo sorprendido de lo que he hecho, digo, tío, increíble, ¿sabes? Increíble. Muy bien, pues, Gracias. Y es a Gracias. Hola, Jordi. muy bien yo a llegir al que ha escrito al Carlos sobre el seu ya sí. Ya que no el ver veure pero podem saber el que hi mm. simboliza la vida, el verano, la paz, la tranquilidad, ver el horizonte y lo que te aporta el mar, cambio de aire, salud y bienestar. Las piedras de la arena y la mar salada te lo ofrece el mar para que puedas estar en ese espacio y olvidarte de los problemas. También es muy bonito estar de noche, es amor, paz y libertad. y acaba, Este taller me ha ayudado a pensar y a estar tranquilo, a valorar y dar vida a mi trabajo. Molt bé. Doncs la veritat és que des d'aquí el que estem copsant jo crec que és una mica, eh, com ho podríem dir, doncs, que aquesta gent eh, està, treballant doncs, eh, realitzant una tasca doncs, que probablement mm, farà, for, farà molt per la societat d'avui dia. No? Sí jo crec que és molt reviure aquestes ganes de viure que ells abans havien perdut. Uh mhm. -huh. O sigui, a través de l'art, a través d'una cosa que ells no creien capaços, uh mhm. -huh. és recuperar la confiança en si mateixos i poder expressar el que senten per arribar més a el que és el seu interior i ells mateixos i el que senten i poder transmetre-ho. Uh mhm. -huh. Molt bé. La Yolanda o, el, o l'Armando o, o algun o, el, o fins i tot l'Ignasi són per aquí ja, o ja han marxat? No, ja han marxat. Va. <laughs> Només queda l'Anna, que hem parlat abans amb ella. Molt bé. Doncs no, dir-li a, a l'Anna que segur que, que ens passarem en un moment o altre per aquí, per l'exposició, per, per poder gaudir doncs, oh, d'aquest doncs, treball. Oh, i tant. Molt bé. perquè és molt interessant. Uh mhm. -huh. D'acord. Doncs, si vols afegir alguna cosa més... Bueno, jo volia fer com una reflexió des del punt personal. Mm. I és que mm, gent que ha sortit d'aquestes situacions de risc d'exclusió, problemes, mm. quan arriben a aquest punt que ja estan animats amb les ganes de viure, són super macos i poden ser molt millors persones que altra gent que no ha passat per això. Doncs sí, això és segur. Oh, i tant. Sí, sí. Molt bé, doncs si et sembla ho deixem aquí. Mm, molt bé. I ens retrobem doncs a la propera setmana aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Dilluns, oi tant. Molt bé. <laughs> Vinga, doncs que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música i decidim el que fem a continuació. Això serà d'aquí un moment, tot just després de recordar-vos el número de telèfon, que és el 93 345 64 54. Una pausa i tornem. Sí. Ràdio 91.6 FM. Escolta'ns amb els 5 sentits. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Sintonitzes amb el sol. A més, a més, i tu. Baixar una i ens has radio Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.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 Resistint en el món lliure. Resistint en el món lliure. Resistint en resistint en el món lliure. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs pocs minuts ja per acabar el nostre programa d'avui i hem de dir que tenim a l'altra banda del fil telefònic el Rodrigo. Eh, que és un dels responsables de eh, la VR Conference que es realitza aquest cap de setmana a la nau Ivanov. Rodrigo? Sí. Pues si nos puedes explicar en qué consistirá la VR Conference que se organiza a partir de mañana. Sí, eh, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias eh, por contactar conmigo. Eh, uh -huh. Quería invitar a todo el mundo a que asistan a, nuestra primera edición de VR Conference, cuya idea es eh, unir arte y sociedad civil básicamente en torno a un cambio de paradigma que creemos necesario en este contexto de crisis. Eh, nuestro lema se llama Goodbye Crisis, en la cual desde mediante conferencias, exposiciones, eh, pensamos y, practicamos eh, nuevas formas de organización y de producción del arte. Debemos decir que también el acento ...estará en diversas conferencias, ¿no? Así es, tenemos un total de ocho conferencias eh, que parten a partir de la una de la tarde. Tenemos a, gente del movimiento Slow Food, eh, Barcelona Creative Commons, que eh, disertarán acerca de la creación bajo licencia Creative Commons. Tenemos una conferencia de Neil Harbison, que es el eh, primer ciudadano SIBOL reconocido oficialmente en el mundo. Eh, en fin, una amplia variedad de conferencias. Una, por ejemplo, que sería muy interesante para los creadores también, que es la conferencia Bercami, que versa sobre micromecenazgo, eh, que son nuevas formas de producir obras de arte de forma independiente a través de micromecenazgo. Y eso sería principalmente el tema de las conferencias. Luego hay los performance. Así es, tenemos una performance de Rosana Barra, que es eh, directora del Festival Barcelona en Buto, que han creado una obra ex profeso para esta edición y eh, que se llama Mujer Manufactura y será a las seis y media, siete de la tarde aproximadamente. Tenemos conciertos también eh, de un artista multidisciplinar africano que se llama Chumo Nuinjo, que hará una puesta en escena que se llama Mi Jodido Pueblo Africano. Y también habrá exposiciones. Así es, sí, tenemos exposiciones, eh, tenemos una escultura de agua de Carles Torrent Pallés, eh, que es una escultura de agua, luego tenemos también la exposición de Neil Harbison, que es el ciudadano cyborg, tenemos aquí una exposición de alumnos de la escuela Lizaba que se llama Trapos Sucios, eh, tenemos proyecciones también de, del artista urbano Spy desde Madrid y una larga lista de otros participantes. De acuerdo, pues tenemos que decir que es la primera edición ¿no? que, se realiza, Así es, es la primera edición y estamos muy contentos que Nao Ivanov nos haya generosamente dado la posibilidad de poder realizar nuestra primera edición aquí, en esta maravillosa nave. De acuerdo, pues tenemos que despedirte ya, darte las gracias por haber conectado con nosotros y evidentemente pues que esta VR conference que se realizará mañana sábado entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche pues que sea todo un éxito. Perfecto, muchísimas gracias y invitamos a todo el mundo a que asistan a esta primera edición. D'acord. Pues muchas gracias. Adiós. Molt bé, doncs parlem d'aquesta VR Conference a la nau Ivanov, la nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà demà dissabte entre les 12 del migdia i les 12 de la nit la VR Conference. La VR Conference que uneix art i societat civil i que és la primera edició, per tant, eh, la llavor d'un projecte de reflexió i praxi que s'instaura de manera permanent a la cosmopolita ciutat de Barcelona. I ara el que fem és una petita pausa, però tornem tot seguit perquè volem conèixer doncs, què és el que eh, depara esportivament parlant aquest eh, cap de setmana. Això serà d'aquí uns moments. Avui dormiré ben poc Veig la lluna en el seu lloc you think a meu gusta y no se siente en Johnny Jim o Jack veurem tu tota la nit fins que caigui sobre el llit demà no recordaré res de tot el que vaig fer tant em fa, t'ho dic ben clar kids and Johnny and Jim and John. Un diari al matí em fa començar um a patir. I e mentre estic menjant, les notícies m'omplen el plat de sang. Vaig cap al supermercat. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Frederic Gurt Munientes, que ens explicarà <laughs> doncs, com, a, eh, com es re resoldrà aquest cap de setmana esportivament parlant als nostres barris. Doncs molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs, uh, Frederic, explica'ns què és el que depara aquest cap de setmana esportivament parlant als diferents barris de Sant Andreu. D'acord, abans de començar l'agenda, un apunt, eh, està començant a circular una notícia, va, va, sortir, va començar el diari ara, està acabant de confirmant, la, la venda de les accions de Joan Gaspar de, com a màxim accionista de la Unió Esportiva Sant Andreu. Uh -huh. O sigui que podria estar pensant de, de deixar el càrrec. Ah, exacte, la, la versió oficial per part del club, de, en, veu de, en veu del gerent, el senyor Pallarès, és que no hi ha, no hi ha, res, no hi ha, cap, no hi ha cap venda ni, ni hi ha cap procés encès, però la versió extraoficial que s'està donant des d'altres fonts és que l'empresari establert a Sant Andreu, el senyor Manuel Camino, el eh, propietari d'un d'un local musical força reconegut a Tarragona, la Giralda de l'Arbós, un dels patrocinadors del club i un directiu de relacions institucionals doncs completaria la compra majoritària d'accions per la quantitat de 30.000 euros i es convertiria en accionista majoritari del club. Uh -huh. Podem tenir notícies confirmades a la següent Junta d'Accionistes del proper dijous dia 14. Per tant, divendres que ve eh, podem confirmar o desmentir la notícia. Molt bé. De moment hi ha aquest rumor, però des del club s'ha dit que no hi ha res. Eh, o sigui, ja anirem veient durant aquesta setmana a veure què passa i uh -huh. ja ho comentarem la setmana vinent si sabem alguna cosa a l'assemblea o no. Doncs sí, la veritat és que és una d'aquelles informacions que cal eh, doncs, assumir una mica i veure cap a on tirarà les coses, no? Exacte, de moment hi ha el rumor i esperarem, esperarem la confirmació. Molt bé. Per, per tant, passem, passem a l'agenda del cap de setmana i així, sí. partit de la Unió Esportiva Sant Andreu a casa contra el Sabadell. Diumenge a les 5 en l'Arsi Sala, canviem horari i el passem a la tarda. Uh -huh. Un partit complicat contra el Sabadell, el líder de la categoria, 57 punts, hi ha líder destacat, el Sant Andreu ara mateix està sisè a 7 punts, uh -huh. a mhm. només un del qual classificat l'Oriola, però tot i així partit molt difícil contra el líder de la categoria i un Sabadell que està, està molt fort últimament i serà un partit molt, molt complicat. Perquè hi ha possibilitats, no?, encara de que el Sant Andreu es pugui classificar. I tant, i tant. No sé, la, les possibilitats de ser entre els quatre primers estan intactes. Ara mateix el Sant Andreu té 50 punts i la quarta plaça l'ocupa l'Oriol amb 51 i el tercer és l'Alcoi amb 53. Per mm. tant, si un dels dos equips valencians peticiona la punxada combinada amb una victòria o fins i tot un empat del Sant Andreu, podria fer que els de Nacho González quedessin quarts. En les possibilitats hi són. Queden sis partits i la cosa està molt apretada com per definir-la encara. Uh mm-hmm. -huh. Ens haurem d'esperar tres jornades més per veure si Sabadell i Badalona acaben donant el cop de gràcia i ocupant les dues primeres posicions per veure quants equips es disputen la tercera i quarta plaça. De fet, hem de dir que el mes de maig, és a dir, d'aquí un mes aproximadament, doncs acaba la Lliga, no? Exacte, l'últim partit el dia 15, partit a mm. casa del Sant Andreu contra el Castelló. La Lliga aquesta temporada acaba bastant aviat i l'última jornada és el 15 de maig, un, un mes i una setmana. És a dir, que no haurem mm, d'esperar de, gaire per saber doncs, si el Sant Andreu es classifica o no. Ah, exacte, i de fet el calendari, tot i enfrontar-se a rivals durs, que en el Sabatell, l'Oriola i el Castelló, que són equips de dalt, mm. Eh, el calendari és relativament favorable al Sant Andreu perquè juga quatre partits a casa i, dos, i només dos a fora. Per tant, mm -hmm. ha mm-hmm. tingut sort. Doncs... Eh, de fet, el calendari és el, el, el Sant Andreu rep el Sabadell la següent jornada, després visita Santa Coloma i té dos partits seguits a casa, contra l'Atlètic Balears i contra l'Oriola. Després Bé. queda una visita a tinyer i rebre el Castelló. Per tant, el calendari té un parell o tres de partits durs, si vols, i els altres tres relativament fàcils. Uh mhm. -huh. O sigui que si el Sant Andreu s'ho treballa, doncs encara hi hauria l'oportunitat. Exacte, possibilitats de moment ni són totes. De ah. moment haurem d'esperar les properes tres jornades, que queda un partit difícil i dos partits a priori prou fàcils, que són la Gramenet i la Leti Balears, que estan a baixar la classificació, però són durs perquè s'estan jugant la vida. Aquests tres partits ja marcaran definitivament si el Sant Andreu pot aspirar a estar en una relativa comoditat de les quatre places o si haurà de jugar-s'ho tot a una carambola a les últimes jornades, allò que hem de calcular tots, quants gols porta un i la diferència amb un altre per veure qui passa aquí. Molt bé. I la resta de la jornada com es presenta? Doncs tenim partit de la muntanya, és a tercera divisió, diumenge a les 12, que visita el Mas Nou. El Mas Nou, un equip que també s'està jugant la vida, és ara mateix seria l'últim equip, equip que baixaria de categoria, però està només un punt de la, de la permanència. Per tant, la muntanyesa, que també, un partit, també té un partit molt dur, però si aconseguís sumar punts, la ferreria també aquestes quatre posicions de tercera que permetrien jugar al playoff de sense segona B. També partit important pels nou barris. Uh -huh. Si et sembla, passem a bàsquet, partit sí. de, de l'Associació Esportiva Sant Andreu. Els nois dels Sots 21 masculí juguen dissabte a les 12 a Barcelona, a la pista del Fonsalle. Per tant, un horari poc habitual, un dissabte al matí, bé, dissabte al migdia pràcticament, uh, horari que no estem acostumats, però bé, ens permet combinar nos la gent amb més facilitat. Mm. Els nois que estan anys de la classificació, 7 victòries, 15 derrotes, de moment uh, allunyant-se de les últimes posicions, que també està bé, per tant, encara en aquesta recta final de la temporada, intentant col·locar unes quantes victòries al Casallet que els deixin a mitja taula. Molt bé. Molta sort des d'aquí. I les noies del femení, les estic buscant, juguen diumenge al matí a les 11 a la pista del Salle Comtal. Uh -huh. Les noies que estan molt amunt, ara mateix segones a la classificació, 19 victòries, 6 derrotes, s'enfronten a la Salle Comtal, que estan novens, amb 14 i 11, per tant un partit a priori mm, no assequible, però perfectament guanyable. Molt bé. I ara sí, tenim una miqueta farcit el, el calendari de Sant Andreu, la piscina, la piscina que se'ns omple. La, les noies del femení jugaven dimecres contra el Mataró el primer partit de semifinals de, de la Divisió Honor. uh eh, -huh. Mhm. Un partit, eh, ho sento per la Federació Espanyola de Waterpolo, una mica mal col·locat, perquè no pots posar-lo el mateix dia i la mateixa hora que un partit de futbol de Champions, perquè no aconseguiràs que hi vagi massa gent, però tot i així el femení del Club Natació Sant Andreu de Terpolo que va guanyar casa al, Ma al Mataró per 10 a 6. Uh -huh. en, molts ànims de cara al proper partit i molt, i molt bona feina de les noies del femení que segueixen amb aquesta ratxa imparable una molt bona temporada. Doncs sí, la veritat és que estan fent una temporada que és impressionant no? per, per elles mateixes, suposo. Sí, sí, exacte. I un apunt de natació, sortim un moment del waterpolo, aquest cap de setmana la Copa d'Espanya de Clubs a la piscina del Club Natació Sabadell tots els equips de la Federació Espanyola, de, de la Divisió d'Honor, que portaran els seus nedadors per fer les seves millors marques, amb la marca de cada, amb la marca de cada nedador se li atorgaran uns punts i qui porti més punts s'endurà la competició de la Copa d'Espanya. El Club Natació Sant Andreu ha guanyat les sis últimes edicions i per tant buscarà la setena Copa consecutiva a la pista de la Terra Rival, la pista del Club Natació Sabadell, la piscina on un derbi directe i compta perquè Sabadell i Canoe també porten equips molt competitius, porten els seus millors homes i pot ser un cap de setmana de natació apassionant. Doncs sí. Uh mhm. -huh. El Club Natació Sant Andreu que vam tenir la, el, el dimarts aquí amb nosaltres i que eh, de veritat que els, hi, els hi desitgem doncs, tot el millor possible. No? Exacte, exacte, perquè tenen un cap de setmana important, força farcit, i bé, pinta, pinta molt bé tant a nivell d'espectacle com com a expectatives de resultats, des d'aquí molta sort per ells. Molt bé. D'acord, doncs si tenim alguna cosa més a afegir... Doncs no, de moment això és tot, de, eh, repassem gent del cap de setmana, diumenge a les 5, recordem, no a les 12, que és el, no. com seria habitual, no, no, a la tarda a les 5, a Sant Andreu Sabadell, estarem aquí l'antena de Ràdio Trinitat ella seguint el partit a, eh, a veure què pot, què pot passar perquè és un dels millors partits que es pot veure en aquest grup tercer a segona B. D'acord, doncs estarem atents a veure què és el que fa el Santa Treu aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. D'acord, doncs Frederic, moltíssimes gràcies i connectem la propera setmana. D'acord, que vagi molt bé. Vinga, molt bé. Bon cap de setmana. Molt bé, doncs nosaltres arribat a aquest punt el que fem és entrar ja directament en el que és la nostra habitual agenda. A veure si eh, podem parlar ara mateix del que és la Festa de la Filosofia. Una Festa de la Filosofia que ens presenten avui mateix doncs, una breu conferència a càrrec de eh, Sama i el sentit sagrat en el sufisme i l'islam. A més, hi haurà un concert de música sufí. Al Centro Cívico del Bon Pastor a la Plaza Robert Gerard número 3 usó ofereix avui a las de la tarde y dins els de la Festa Filosofía, Filosofia breu conferencia Ei Samba a, el sentit sagrado en el y el islam, Mes un concert de música sufí. La breu introducció al sufisme a càrrec de la Asociación Quantara, concert a càrrec del conjunt de cantants Alwas, de la Tariga, cuadirilla Buchindillà, del Marroc, Eh, servirà té i pastes. L'entrada és completament gratuïta. Molt bé. Doncs també per amb d'altres actes de la Festa de la Filosofia ens porten a parlar de la ètica bancària, la banca, l'art i la filosofia al Centre Cívic de Sant Andreu. Avui, de dos quarts de vuit a nou del vespre i dins el marc de la Festa de la Filosofia, Sant Andreu Contemporani presenta al, sectre, al Centre Cívic Sant Andreu una primera aproximació del projecte guanyador del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablancas 2010, un projecte de Núria Güell, amb la col·laboració de Levi Horta, que es troba en procés de producció sobre art, diners i ètica. Aquest treball se inscriu en un projecte format per dos obras autónomas que consisteixen a revisar els mètodes legals usados per crear wines per part de las entidades financieras y aplicarlos en dos proyectos artísticos creant así una aplicación legal desplazada. La primera obra surge del análisis de las lleis que en la política monetaria, la creación de diners, desde una perspectiva práctica, mientras que el segundo, Guañador de la Convocatoria, surge del análisis de la conceptualización de tipus ètic. aplicación legal desplazada número u crecimiento exponencial, es basa en el concepto de ética bancaria, en único que importa es generar beneficis obviant els danys socials ocasionats, principi que sorgeix de la, de la dependència per part del sistema monetari actual del creixement d'accelerat perpetu. La idea és generar valor a partir de qualcom que solament és un valor potencial. Aquesta estratègia, que porta implícit el concepte d'inflació i especulació, conforma el nucli fonamental de l'activitat financera i, en determinades ocasions, del negoci de l'art. I ara parlem dels despertadors atòmics que arriben a la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins avui a les 9 de la nit l'actuació dels despertadors atòmics. Els despertadors atòmics és un trio de funk rock format pels solison, solisons solsonins. solsonins, Eduard Coraminas, eh, Edgar Riu i Andreu Moreno. Practiquen en directe una intención funk y poesía cotidiana... ...es una de aquellas bandas... un poco ...de dels cançons de la época... Eh, escena pop, folk, indie, ...pero amb una manera de entender la música bien personal, ...difícilmente comparables a otras formaciones catalanas... ...y fins i tot de escena estatal. Toquen matizan els una intención funk, música de d'arrel negra ...como ufarían tres blancs europeos... nascuts a Solsones. El seu es un estilo mestiz. amb influències de ritme, amb poetria i hip-hop, i amb la necessitat d'expressar-se mitjançant el ritme i la poesia quotidiana. L'ofici del rellotger és el LP del debut d'aquesta aquest, jove banda que precedeix Despertadors Atòmics, un petit LP en sis cançons llançat a l'any 2008. L'ofici del rellotger és un homenatge al pas del temps des d'una visió poètica fosca però amb melodies lluminoses. És una manera és una primera aproximació al funk i a l'estil dels despertadors, un disc fet a base de funk i rock a parts iguals, on totes les cançons tenen el segell de A i les lletres un pes important. A l'ofici del rellotget se escoltan tres músiques, guitarra, bateria, baix i veu. Està pràcticament enregistrat en directe i una sonoritat buscada de trio que té com a referència el so dels artistes, el segell de la música negra Motown i bandes com The Police o Red Hot Chili Peppers. Doncs dic que, entre d'altres coses, que la nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dissabte a les 9 de la nit i dins el Bar Nassans al 7è Festival de Cantautors de Barcelona la presentació del CD Música de Talers a càrrec de Bercel, Artur, Caravan, eh, Bata, Hugo Mas, Pelandrusca i We Are Not Brothers. Això és a la nau Ivanov. Eh, més coses que us podem comentar, doncs, per exemple, que continua aquest cinquè cicle Fem Música amb perspectives de violí a quatre mans a la nau Ivanov i, per exemple, doncs, el que podem dir és que aquest concert del cinquè mm, cicle de concerts de música de cambra Fem Música anirà a càrrec de Jordi Ferran al violí i Ma Guàrdia també al violí. Uh, per això és a quatre mans. Doncs els preus, uh, el general serà de de 15 euros, inclou una consumició, els amics de la nau Iguanop més de 65 i estudiants 10 euros i els nens fins a, fins a 8 anys 5 euros. Precisament, si parlem dels nens, hem de parlar del teatre musical, que és a, a portar a terme els tres porquets a càrrec de la companyia Dreams Teatre al Sant Andreu Teatre i que realitzarà aquest dissabte a la tarda de dos quarts de sis a dos quarts de set i diumenge de 12 del migdia a una del migdia l'entrada general és de 8 euros. També hem dir-vos que aquest és l'últim cap de setmana de Reugenio al Sant Andreu Teatre amb el seu espectacle Hablamos. I poca, poca cosa més a dir. Mm, sí, estem fent un repàs però eh, evidentment com ens donem compte doncs, que no tenim res més a dir ja i que portem ja forts gairebé mm, dues hores aquí en antena amb la qual cosa és hora ja d'acomiadar-nos per tant, donar les gràcies a Maria Aguilar, que ja que ha estat avui a les, vies, a les vies de so, i també a Raquel Martínez, que ha començat el, a les vies de so en el nostre programa, i també donar les gràcies a l'Anna Preses, que ha estat avui eh, aquí amb nosaltres, i a Mireia Gutiérrez, que estava en directe al... Doncs això, a l'espai A... Eh, Antoni Miró Peris, Artística, on s'ha realitzat aquesta exposició artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Casa de les Aigües. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Ja sabeu que mm, aquesta no és la nostra hora habitual a partir de la una, sinó que per saber més coses sobre els barris de Sant Andreu el que heu de connectar és a les 12 del migdia o a les 4 de la tarda. Ho deixem aquí, ens retrobem la setmana que ve, que passeu un bon cap de setmana. Adéu.